13 skirsnis. Tiesą sakant, aš manau, jį be pagrindo tarėsi pažinusi daug paslapčių. Kai leisdavomės liftu, man vis sakydavo, kad turėdamas pakankamai tvirtą valią, žmogus galėtų pleventi žemyn kaip plunksna. Rimtai tikiu, kad įkveipta kilnių minčių, ji ryžosi šiam stebuklui. Jos valia, ar gal tikėjimas lemiamą akimirką matyti palūžo ir žemas materijos dėsnis jai negailestingai atkeršijo. Štai ir visa istorija, ponai, labai liūdna ir jūsų manimu, labai paika ir nedūra, bet aišku, nenusikalstama ir su manim nesusijusi. Policijos protokolų kalba vadinkit tai savižudybę. Aš visada tai vadinsiu didvirišką, nesiekme ir lėtų kopimų dangun. Flambo, pirmą kartą matė tėvą Brauną sugniuždytą. Jis tebesidėjo nuleidęs akis su skausmo raukšlė kaktoje, lyg susigėdęs. Negalėjai nusikratyti įspūdžio įkvėptos parnuotų pranašo žodžių, kad štai sėdinių ir žmonių įtarinėtojas, kurį pergalėjo išdidį ir tyra dvasia, natūralios laisvės ir sveikatos nešėja. Galiausiai jis, mirksėdamas, lyg apimtas blogumo tariai, Na, jeigu taip, ser, jums belieka pasiimti minėtą į testamentą reitį, kažin kur nelaimingo jį padėjo. Greičiausiai ant stalo prie durų, tarė kalonas tokiu nekaltų balsu, kuris tarytum galutinai jį išteisino. Ji man kaip tik ir minėjo, kad parašys jį šį ryt, o kildamas liftu į savo kambarį mačiau ją rašant. Tai jos duris buvo atviros, paklausė kunigas įbedęs akis į kilimėlio kampą – Taip, ramiai atsakė Kalonas. Taip, vadinasi, jos po to visą laiką buvo atviros, atsakė kuningas ir vėl įsistebėjo į kilimėlį. Čia yra kažkoks dokumentas, keistokų balsu pasakė neurioji Džona. Ji buvo prie savo sesers stalo palei duris ir dabar laikė didelį melsvo popieriaus lapą. Gaiži šypsena jos veidė nelabai tiko šiai situacijai ar šiam atvejui ir flambo žvelgė ją suraukęs kaktą. Pranašas kalonas stovėjo tokiai, vėl sėkmingai nutaisęs patikliai naivę miną. Bet flambu pačiu popierių iš jos rankos ir perskaitęs apstulbo. Ten iš tikrųjų buvo formali testamento pradžia, bet po žodžių. Šiuo testamentu savo mirties atveju visą turtą te buvo keltas drėkstelėjimų, o paveldėtojo vardo nežymės. Flambu stebėdamasis perdavė šią testamento įžanga savo draugui dvasininkui, kuris dirstelės padavė saulės žiniai. Netrukus tas ištaigingai apsitaisė šventuolis dviem žingsniais peršokęs kambarį puolę prie Džoanos, steisi ir išsprogino savo mėlynas akis. Kokia velniava čia iškretėjai, sušukuis, tai ne viskas, ką Paulina parašė. Jie nustėro išgirdę jį kalbant naujų balsų, kuriame šaižiai skambo amerikietiška tartis. Šaunios angliškos kalbėsinos kaip nebūta. Ant jos stalo daugiau nieko nėra, tarė Džona ir atrėmė jo žvilgsnį tuo pačiu pikdžiogišku šypsniu. Vyriškis sumai pratruko keiksmais ir nepasitikėjimo žodžiais. Visi buvo sukreisti, tarytum jis ne kaukė, o tikrą veidą būtų nusiplėšęs. Štai kas, suriko jis amerikietišką šnektą, išsiplūdęs likvaliai. Aš gal ir avantūristas, bet tu žmogžudiai. Taip, ponai, štai jums ir mirties paaiškinimas, be jokių levitacijų. Varkšelį rašo testamentą mano labui, o ta prakeikta sesuo įėjusi atimo plunksna, neleidusi pabaigti, nuvelka ją prie lifto ir įstumė į šachtą. Aha, mums vis dėlto reikia antrankių. Kaip teisingai buvot paminėjęs, su atgrasę ramybė tarė Džona, jūsų klerkas yra labai padarus jaunuolis, žinantis, kas yra priesaika. Ir bet kokiam teisme jis paliūdys, kad penkias minutės prieš nukrintant seserį ir penkias minutės po to aš jūsų kontorai tvarkiau mašinraščio reikalus. Misteris Flambo pasakys, kad jis mane ten mirado. Stojo tyla. Kągi sušuko Flambo? Paulina nukrito pati, tai savižudybei. Ji nukrito pati, tarė tėvas Braunas, bet tai ne savižudybė. O kasgi tada nekantriai paklausė Flambo, ji buvo nužudyta. Bet ji buvo viena, paprieštaravo seklys. Ji buvo nužudyta, likusi visai viena, atsakė kunigas. Visi spoksojo į jį, o jis tebesidėjo tą pačią prislėgtą pauzą su raukšle apvalioje kaktoje ir abstrakčia gėdos bei širdgėlos išaiška, kalbėjo bespalvių ir liūdnų balsu. Man rūpi tik viena, nusikeikė sušuko kalonas, kada ateis policija ir išsives tą nedorą velnio išperą. Savo tikrą seserį nužudė, iš manęs išplėšė pusę milijono, kuris jau šventai buvo. Ką jūs, ką jūs, pranašė nutraukė į flambos su pašai peilę. Be nepamiršot, kad šis pasaulis tik regimybė? Saulė žinys pabandė grįžti ant savo piedestalo. Tai ne tik dėl pinigų, su šukais, nors jie būtų padėję išplatinti tikėjimą po visą pasaulį. Tai dar ir mano mylimausios noras. Paulinai tai buvo šventa, Paulino sakyse. Tėvas Braunas taiga šoktelėjo kaip įgeltas, už jo net kėdėjai parvirto. Buvo mirtina išbalės, bet atrodė, įkvėptas vilties jo akis spindėjo. Štai, sušuko jis kardžių balsu, štai nuo ko reikia pradėti. Paulinos akise. Aukštasis pranašas traukėsi nuo menkučio kunigo beveik apkvaitęs. Kad tu sakai, kaip tu drįsti, kartojo jis. Paulino sakyse, pakartojo kunigas, o jo paties akis spindėjo vis labiau ir labiau. Kalbėkit, vardant Dievą, kalbėkit. Baisiausia pikta darybė, pakuždėta piktų dvasių, tampa lengvesnį ją išpažinus. Maldauju jūsų išpažinties, kalbėkit toliau, Paulino sakyse, Paleisk mane, šetonė, sugriaudė kalonas, blaškydamasis it sukaustytas milžinas, kas tu toks prakeiktas šnipė, kad kaip voras raizgai mane savo tinklais ir kišinausi, kur nereikia, paleisk. Sustabdyti jį, paklausė Flambo, puldamas prie durų, kurias kalonas jau buvo atlapojęs. Ne, teinie, tarė tėvas Braunas ir taip keistai giliai atsidusu, lyg iš pačių visatos gelmių. Teinie, kainas, dievas jo teisėjas. Jam išėjus kambarį užvaldžiusi tyla, karštam flambo protui tapo ištesta nežinios kankinė. Mizdžionas teisi labai šaltakraujiškai tvarkė popierius ant savo stalo. Tėvė galiausiai pratarė flambo. Mano pareiga ne tik smalsumas, pareiga, jeigu galiu išsiaiškinti, kas padarė nusikaltimą. Kurį nusikaltimą, paklausė tėvas Braunas. Aišku, ta, kuris čia buvo padarytas, atsakė jo nekantrus draugas. Čia buvo padaryti du nusikaltimai, tarė Braunas. Labai nevienodų sunkumų ir labai nevienodų nusikaltelių. Mirždžionas teisė, sutvarkiusi savo popierius, įdėjo juos į stalčių ir ėmė įrakinti. Tėvas Braunas kalbėjo toliau, ją beveik nežiūrėdamas, kaip ir ji į jį. Šiuo du nusikaltėliai kalbėjais pasirinko tą pačią auką ir kovodami dėl jos pinigų pasinaudojo tą pačią jos silpnybę. Didesniojo nusikaltimo autoriui sutrukdė mažesnio nusikaltimo autoris, kuriam ir atiteko pinigai. Oi, neskaitykit ilgos paskaitos, aimanavo flambo, išklaukit keliai žodžiais. Galiu išloti vienu žodžiu, atsakė jo draugas. Miždžioanas teisė užsidėjo ant galvos dalykišką juodą skribelaitę, dalykiškai suraukė kaktą, žvelgdama į veidrodėlį, paskui neskubėdamam pasėmė rankinuką su skėčiu ir iškulniavo iš kambario – Tiesa yra viename trumpame žodyje, tarė tėvas Braunas. Paulina steisi buvo akla. Akla? Pakartojo flambo ir išlėda pakilo visų savo ūgių. Tai buvo įgimta, toliau aiškino Braunas. Jos sesuo būtų ėmusi nešioti akinius, bet Paulina neleido. Tokia mat buvo jos filosofija ar užgaida. Neskatinti tokių lygų pasidavimu. Akis užgulusio debesies jį nepripažino arba bandė įsklaidyti jį valios jėga. Nuo įtempimų jaus rėga ėjo vis blogin, bet didžiausia įtampa jaus akių dar laukiai. Čia pasidarbavo brangusis pranašas, ar kaip jis ten save vadina, išmokęs ją žvelgti į karštąją saulę atsimerkus. Taip žmogus neva priima Apoloną. Ah, kad tie naujai pagūnys bent laikytųsi senosios pagonybės, jie būtų protingesni. Senieji pagoniai žinojo, kad nuogas gamtos garbinimas kartais duoda žiaurių pasiekmių. Jie žinojo, kad Apolono akis gali greuti ir apakinti. Kiek patilėjęs kunigas švelniu net palūžusiu balsu kalbėjo toliau. Nežinia, ar ta šetonas tyčia ją apakino, bet neabejotina, kad pasinaudotamas jos aklumu ją nužudė. Pats nusikaltimas šlykščiai paprastas. Jūs žinot, kad ir jis ir į jį liftu naudojosi be pagalbininko – Žinot ir tai, kaip sklandžiai ir tyliai liftas juda. Kalona su liftu sustojo jaus aukšte ir pro atviras duris pamatė, kaip lietai, neregėdama jį rašo pažadėtą į testamentą. Jis linksmai šūktelėjo, kad liftas jaus laukia ir kad pabaigus jį gali ateiti. Tada nuspaudė mygtuką, be garso pakilo į savo aukštą, pro savo kontorą nuėjo į balkoną ir ramiai savo meldėsi priešais minę gatvėje, o vargšė mergina, baigusi rašyti linksmai, nubėgo į liftą, į mylimojo glėbį ir žengė, nereikia, sušuko flambo. Tuo mygtuko paspaudimu jis turėjo gauti pusę milijono, pasakė mažasis tėvas bespalvių balsu, kurio visada kalbėdavo apie siaubus. Bet jam neišdėgė. Neišdėgė todėl, kad atsirado dar vienas žmogus, kuriam norėjosi tų pinigų ir kuris žinojo vargšis Paulinos akių paslaptį. Tame testamente buvo dar vienas dalykas, į kurį, rodos, niekas neatkreipė dėmesio. Nors nebaigtas ir nepasirašytas, jis buvo paliudytas parašais antrausiaus misteisi ir kažkokios jos tarnaitės. Džona pasirašė iš anksto, sakydama, kad Paulina galės užbaigti paskui, pademonstravo tipišką moters abejingumą juridinėms normoms. Taigi Džona norėjo, kad testamentas esu pasirašytų be tikrų liudininkų. Kodėl? Man kilo mintis apie klumą ir aš supratau, jog jį norėjo, kad Paulina pasirašytų būdama viena, tai yra, kad ji visai nepasirašytų. Tokie žmonės kaip seseris teisė visada rašo parkeriais. Paulinai tai buvo itin būdinga. Įpročio, stiprios valios ir atminties padedama, jį teberašė nieka, prašio kaip regėdama, tik negalėjo žinoti, kada baigėsi rašalas. Todėl jos parkerius visada rūpestingai pripildydavo sesuo. Visus, bet ne šitą. Šitą ir rūpestingai paliko nepripildytą. Rašalo likučių užteko tik kelioms eilutėms, o pranašas neteko 500 tūkstančių svarų ir veltui įvykdė vieną iš brutaliausių ir nuostabiausių žmogžudyščių žmonijos istorijoje. Nuėjęs prie atvirų durų, Flambo išgirdo laiptas lipant policininkus. Jis atsigręžė ir tarė, jūs velniškai kruopščiai viską išnarpliujot, jei per dešimt minučių nustatyt, jog nusikaltelis kalonas. Tėvas Braunas tarytum krūptelėjo. A, kalonas, tarė jis. Ne, man reikėjo gana kruopščiai viską išnarplioti apie Mišžuanos ir Parkerio vaidmenį, o kad kalonas padarė nusikaltimą, žinojau dar į namą neįžengęs. Jūs juokaujat? sušuko flambo. Kalbu ko rimčiausiai, atsakė kunigas. Sakau, žinojau, kad čia jo darbas, nors dar nežinojau, koks tai darbas. Bet kaip? Tuos pagonės stoikus, masliai tarė Braunas, visat pražudo jų pačių stiprybei. Pasigirdo trenksmas ir riksmas, o Apolono žinys nei krūptelėjo, nei apsidairį. Kas atsitiko, nesupratau, bet supratau, kad jis to laukė. Nulauštas kardas. Tūkstantis miško rankų pilkavo, o milijonas jo pirštų žėrėjo sidabru. Žalsvai mėlyname dangaus kliautė, lik ledo kropelės bliškiai spindėjo žvaigždys, miškingus retai apgyventus plotus skaustė kandi šalna, juodos properšos tarp medžių kamieno atrodė lyg juodi bedogniai urvai, skandinavų mitų pragare, šalčio viešpatijoje. Net kvadratinis bažnyčios mūras buvo tiesiog pagoniškai šiaurietiškas, tarsi koks barbarų bokštas tarp Islandijos pajūrio uolų. Kam šaus į galvą tokią kraupę naktį tyrinėti kapinės. Bet gal jas buvo verta patirinėti. Pelenų spalvos miško nikumoje kapiniai sumai kilo į gubrį ar kalvelę, aptrauktą žalia vėlyną, kuri žvegždžių šviesoje atrodė pilka. Dauguma kapų buvo atšlaitėje, o takas į bažnyčią – kilo status kaip laiptai. Kalvos viršūnėje ant vienintelės iškiliaus plokštumų stovėjo paminklas išgarsinės visą pylinkę. Apsuptas neišraiškingų antkapių, jis keistai nuo jų skyrėsi. Jo autorius buvo vienas garsiausių šiuolaikinės Europos skulptorių, kurio šlovę vis dėlto beregint nustelbė paties įamžintojo šloviai. Sidabro potėpiais žvaigždės glostė masyvę metalinę figūrą prie žemės priglodusį karį, kurios stiprios rankos buvo suglaustos amžinai maldai, o didi galva ilsėjosi ant ginklo. Garbus veidas buvo barzdotas arba veikia apžėlės didelėmis pulkininko Newcomo stiliaus žandienomis. Paaiškinimas – tekerėjos romano Newcomai personažas. Paaiškinimo pabaiga. Karinė uniforma, pavaizduota keliais paprastais bruožais, buvo šiuolaikiška. Dešinėje gulėjo kardas su nulauštų galu, o kairėje – Biblija. Saulėtomis vasaros dienomis pasižiūrėti kapos važiuodavo amerikiečiai ir kultūringi apylinkių gyventojai. Tačiau ir tada bekraštės girios apsuptas kresnas kupolas su kapinaitėmis ir bažnyčiai jiems atrodydavo nejaukiai bežadė ir apleista vieta – o viduržėmio šaltyje ir tamsoje rodės liksi vienas už žvaigždėmis. Vis dėlto sustingusioje miško tyloje sugrįždėjo mediniai varteliai ir dvi blausio žmogystos juodais drabužiais ta keliu užkopė prie antkapio. Ledinė žvaigždžių šviesa buvo tokia silpna, jog apie tuodu te būtum galėjęs pasakyti, kad tabu vilki juodus surūbus ir kad vienas yra labai didelis, o kitas – gal taip atrodė dėl kontrasto, mažut mažutėlis. Jėdu priejo prie paminklo didžiajam karžygiui ir kelias minutės stovėjo žvelgdami į jį. Toli aplinkui nebuvo jokio žmogaus, gal net jokio gyvio, tad lygu įsivaizduoti, ko gero būtų suabejojusi ar ir jėdu žmonės. Šiaip ar taip jų pokalbio pradžia nuskambėjo keistokai. Tyla nutraukė mažasis. Kur protingas žmogus slepia akmenėlį? Aukštasis tyliai atsakė, pakrantėje. Mažasis linktelėjo ir patelėje starė, kur protingas žmogus slepia medžio lapą? Miške, atsakė antrasis. Juodu kiek patilėjo, paskui aukštasis paklausė, tai jūs sakot, kad norėdamas paslėpti tikrą deimantą, protingas žmogus žinia slepia jį tarp dirbtinių? Ne, ne, Juokdamasis atsakė mažasis, kas buvo, tai pražuvo. Patrepsijas šalančiomis kojomis pridūrė, galvoju ne apie tai, o visai apie ką kitą, gana įdomų dalyką. Nagi, brūkštelkit degtuką. Ilkšys pasirausi kišenėje ir netrukus čirkštelėjusi liepsna auksų nulėjo visą paminklo plokštę. Jodom raidėm buvo išgraviruoti garsų žodžiai, kurios pagarbiai skaitydavo daugybei amerikiečių švento atminimo generolas Saras Arturas St. Kleras, didveris ir kankinys visuomet nugalėdavė savo priešus ir visat jų pasigailėdavęs ir galiausiai klastingai jų nužudytas. Tiebūnie maloningas jam dievas, kuriuo jis tikėjo ir tet keršyje už jį. Dėktukas nusvilino aukštuolių pirštus, pajaudavo ir nukrito. Jis norėjo įžiebti kitą, bet mažasis draugas jį sulaikė. Ačiū, Flambo. Aš, e, draugužė, pamačiau viską, ką norėjau. Arba, kitaip sakant, nepamačiau to, ko nenorėjau pamatyti. O dabar nueisim keliu pusantros mylios iki artimiausio užėgos namų ir aš mėginsiu viską jums papasakoti. Dievas mato, tokią istoriją dera porinti prie žydinio su alučiu. Jėdu nusileido stačiuoju taku, užšovė prudėjusią vartelio sklendę ir skardžiais žingsniais nukaukšėjo šalčio sukaustytų miško keliu tik už ketvirčio mylios mažasis vėl prakalbo, jis tarė. Taigi, prūtingas žmogus akmenėlį slepia pakrantėje. Tačiau ką jis daro, jeigu pakrantės nėra? Ar jūs žinote apie garsiją St. Clairo nelaimę? Apie anglų generolus nič nieko nežinau, tėvė Braunai, juokdamasis atsakė Ilkšis tik šitą apie anglų policininkus, bet aš gerai žinau, kokį nemenką kelią sukūriau jūsų tampomas po vietas, kuriuose išgarbintas šis šaunuolis. Galėtum pamanyti, kad jis palaidotas bent šešiose vietose – Westminsterio batijoje mačiau paminklą generolui St. Klerui, Temzės krantinėje mačiau statulą generolas St. Kleras ant piesto stovinčio žirgo, gatvėje, kurioje jis gimė, mačiau memorialinę lentą St. Klerui, ją mačiau ir kitoje gatvėje, kuris gyveno, o dabar tamsoje mane nutempėte prie jo palaikų kaimo kapinėse. Ši didė persona man jau pradėta nusibausti, to labiau, kad nenutuokiu – kas jis per vienas, ko jūs ieškot visose tose kriptose ir atvaizduose. Ieškau tik vieno žodžio, tarė tėvas Braunas, žodžio, kurio ten nėra. Na tai gal, paklausė Flambo, ir man papasakosit ką nors. Pasakojimą teks padalinti į dvi dalis, pareiškė kunigas. Pirmoji bus tai, ką žino visi, o antroje tai, ką žinau aš. Pirmoji dalis yra trumpa ir aiškiai ir visai klaidinga. Puiku, linksmai tarė aukštasis Flambo, pradėkim nuo blogojo galo, nuo to, ką visi žino ir kas nėra tiesa. Jeigu ten ir esama tiesos, ji labai netiksliai kalbėjo Braunas, nes visuomeniai faktiškai žinoma štai kas – Jei žinoma, kad Arturas Senkleras buvo garsus ir daug nusipelnęs anglų generolas. Jei žinoma, kad po sėkmingų, nors gana atsargių kampanijų Indijoje ir Afrikoje, jis vadovavo kovai su brazilais, kai didysis brazil patriotas Olivier pateikė savo ultimatumą. Jei žinoma, kad tada St. Claras su labai mažu daliniu puolė smarkiai pranokstančias Olivier paėgas ir po didviriško pasipriešinimo buvo paimtas į nelaisvę. Žinoma ir tai, kad po to St. Claras buvo pakartas ant pirmo šakos ir tai sukėlė viso civilizuoto pasaulio pasibaisėjimą. Brazilams pasitraukus, jį rado ten kybantį su pakakliai tabaluojančiu nulauštų kardu. Ir ši istorija klaidinga? paklausė Flambo. Neramiai atsakė jo draugas, kol kas čia viskas gana teisinga. Bet juk jūs čia visą esmę ir išdėstėt, nusistebėjo Flambo. Ir jeigu ši istorija teisinga, kur tada paslaptis? Jie praėjo šimtus pilkų pamėkliškų medžių, kol kuningėlis vėl prabilo. Jis masliai krimstelėjo savo piršlį ir atsakė – Paslaptis čia psichologinė, netgi dvi psichologinės paslaptys. Tame Brazilijos epizode du žymiausi šių laikų karvedžiai pasielgė priešingai savo būdui, juk Olivier ir Sankleras abu buvo didviriai, tai seniai žinoma ir nebejotina. Čia Hektoras susirėmė su Achilu, o ką jūs pasakytumėt apie tokį pasakojimą, kuriame Achilas būtų baigštus, o Hektoras klastingas – pasakokit toliau nekantriai tarė Stambolis, kai jo draugas vėl įsikando pirštą. Seras Arturas Ankleras buvo religingas seno raugo karys. Tokie mus išgelbėjo per sipajų maištą, toliau kalbėjo Braunas. Paaiškinimas. Sipajų maištas – indų sukilimas 1857-59 metais. Paaiškinimo pabaiga. Pirmenybę jis visada teikdavo pareigai, o ne impulsiaviam narsumui ir nors drąsos jam nestigo, buvo tikrai apdairus vadas ir itin piktindavosi nereikalingomis aukomis. Bet savo paskutinėme mūšėje ėmėsi to, kai ir vaikas būtų palaikęs kvailystę. Visai nereikia strategų proto, kad suprastum, kaip tai absurdiška. Juk ir autobuso ratų išvengiam, nebūdami strategai. Tai pirmoji paslaptis kas atsitiko anglų generolo galvai, antroji mislė, kas pasidarė brazilų generolo širdžiai. Prezidentą Olivijai galima vadinti ir svajotojų, ir nuobodžių žmogum, bet net jo priešai pripažindavo, kad jis kilneširdiškas kaip riteris. Beveik kas antrą savo belaisvį jis toj pat paleisdavo ar net apipildavo malonėmis. Žmonės tikrai jam kenkia, grįždavo sujaudinti jo paprastumą ir meilumo. Kodėlgi po šimts pypkių jis vieną kart gyvenime taip šetoniškai atkeršijo ir už tokį smūgį, kuris jam buvo nepavojingas. Štai tokios tokelis. Vienas protingiausių pasaulyje žmonių, nei iš jo, nei iš to, pametė galvą. Vienas geriausių pasaulyje žmonių, nei iš jo, nei iš to, pasielgi kaip nevidonas. Trumpai drūtai, tai ir viskas. O dabar, mielasai, žodį tarsit jūs – O ne, prunkštelėjo antrasis, žodžio teisė paliksiu jums ir jūs gražiai išklausit viską iki galo. Kągi, vėl pradėjo tėvas Braunas. Kalbėdamas apie tai, ką žino visi, nutilėjau du dalykus, kurie atsitiko vėliau. Nepasakyčiau, kad jie būtų naujai nušvietę tą reikalą, nes niekas nesumoja, ką jie reiškia. Bet jie naujai užtemdė, paskleidė tamsą naujomis kryptimis. Pirmas dalykas toks. Sanklerų šeimos gydytoja su jais susipyko ir spaudoje paskelbė seriją straipsnių, kuriuose aiškino vėlionį generolą buvus religinį maniaką. Bet iš tų rašinių matėsi tik tiek, kad Sankleras buvo religingas. Žodžiu, išėjo šnipštas. Visi aišku ir taip žinojo, kad Sanklerui būdingos puritoniško pamaldumo keistinybės. Antrasis atsitikimas įdomesnis. Nelemtame, bejėgiškame pulke kuris neapdairiai puolė priešą prie juodausios upės, tarnavo toks kapitonas kitas. Tuo metu jis buvo Sanklero dukters sužadėtinis, o vėliau ją vedė. Jis buvo vienas iš tų, kuriuos Olivijai paėmė į nelaisvę ir visus įskyrus generolą netrukus e, maloningai paleido. Po kokių 20 metų kitas jau papulkininkis išleido kaip ir autobiografiją – Britų karininkas Birmoje ir Brazilijoje – Toje vietoje, kur skaitytojas nekantrauja rasti paslaptingo Senklero nesėkmės paaiškinimą, yra tokie žodžiai. Šioje knygoje viską išdėščiau taip, kaip iš tikrųjų buvo, pasikliaudamas tą seną nuostatą, kad Anglijos šlovė jau ir taip yra pakankamai tvirta. Išimtį padarysiu tik pralaimėjimui prie jodosios upės, vadovaudamasis asmeniniais, bet garbingais ir svariais motyvais – Tik vardant dviejų įžymių žmonių atminimo turiu pridurti štai ką. Generolas Sankleras buvo apkaltintas žengęs neapgalvotą žingsnį. Aš galiu bent jau paliūdyti, kad tam tikrą prasme tai buvo bene šauniausias ir protingiausias jo gyvenime poelgis. Manau, čia dera pagerbti priešą ir pasakyti, kad tuo atveju jis pasielgė net kilniau nei buvo pratęs. Paprasčiau tariant, galiu užtikrinti savo tautiečius, kad nei Sent Kleras nepasielgia taip kvailai, nei Olivier taip niekšiškai, kaip galima buvo manyti. Tai ir viskas, ką galiu pasakyti. Jokios žemiškos paskatos neprivers manęs tarti apie tai nei žodžio daugiau. Pro šakų raizgalinę Prieš akį suspindo didelis šaltas minulis, panašus į švytinčią sniego gniūštę. Jo šviesoje pasakotojo atmintis iš spausdinto lapo tiksliai atkūrė kapitono kito žodžius. Kai jis sulankstęs įsikišo popierių atgal į kišenę, Flambo ekspansyviu prancūzo mostu iškėlė ranką. Palaukit, palaukit, sušuko jis susijaudinės, man rodos dabar jau numanau. Jis atkakliai žengė tankiai kvėpuodamas, panarinės juodą galvą su jaučios prandu kaip ėjimo varžybų lyderis. Mažasis kunigas Pagyvėjęs ir susidomėjęs vos spėjo tipenti greta. Medžiai apipusėme trauktis, kelias leidosi į atvirą mėnesienos nutvieksas lėnį, o paskui, neliginant triušis, nėriai keurymė kitame miške. Ta girios anga iš tolo atrodė mažai ir apskrita, tarsi juoda geležinkelio tunelio landa. Bet kai flambo vėl prabilo, jį žiojėjo kaip urvas už kelių šimtų jardų. Žinau, galiausiai sušuko jis, plodamas savo delnų per šlaunį. Keturias minutės apmastymų, o dabar pats išklausiu jums visą istoriją. Gerai, sutiko jo draugas, klokit. Flambo pakėlė galvą, bet balsą pritildė. Generolas seras Arturas Antkleras, tarė jis, gimė šeimoje, kurioje pamišimas buvo paveldimas. Ir jis siekia tai žudbūt nuslėpti nuo dukters. Ir jeigu pavyks, nuo busimoje žento – Gal klyzdamas, o gal ir ne, jis manė, kad jo sąmonė tuoj visiškai aptems ir ryžosi nusižudyti. Tačiau paprasta savižudybė būtų pagarsinusi tai, ką jis troško nuslėpti. Karo veiksmams artėjant, jau sąmonė ėmė temti ir praradęs nuovoką, visuomeninę pareigą jis paukojo dėl asmeniniais. Stačia galva puolė į mūšį tikėdamasis žūti nuo pirmos kulkos. Pamatęs, kad užsitraukė tik nelaisvė ir gėda, jis nebeištvėriai protą užgulusios naštus, sulaužė savo kardą ir pasikorė.